օրվա մեր ծրագրում Մարտունու շրջանի Հերհեր համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհները սալիկապատվում են Քնար Բաբայանը օրվա զրուցակից համայնքի ղեկավար Սերգեյ Ստեփանյանն է, ով կպատմի կատարած աշխատանքների մասին։ Թաղավարտ գյուղում է ապրում Արցախյան գայպարքարի մասնակից Վեներա Արաքելյանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի Հերհեր համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհները եւս սալիկապատվում են։ Ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը մեկնարկել է անցած տարի։ Համայնքի ղեկավար Սերգեյ Ստեփանյանն է պատմում կատարված աշխատանքների մասին սալատումը կատարում է բարյաների կողմից ճարտարաբնակ, որոնք գտնվում են Ռուսաստան Դաշնությունում, մեր համակարգի բնակիչների ուժերով կառուցվել է այդքան ճանապարհը։ Քանի կիլոմետր է կառուցվել։ Ընդհանուր կառուցվել է 2600 մետր ճանապարհ։ Արդյոք այդ ծրագիրը շարունակական է։ Ծրագիրը շարունակական է, վերջերս երկարատև հանձնելների պատճառով ներքին հատվածում հնարավոր չէ արդեն քարերը բերել, սպասում եք միջև խոտերը կչորանա, երևի կսկսենք նորից գործը շարունակել։ Հերհերում գյուղատնտեսության ճյուղերից անասնապահությունն ու խաղողագործությունն են զարգացած։ Նախորդ տարվա երաշտիարքը իր ազդեցությունը ցել այս տարվա բերքի համար, այս տարի ցանել ենք 15 հեկտար աշտանցորեն եւ 40 հեկտար եգիպտոսորենի դաշտեր։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաներ միջև 8 հեկտար կարտոֆիլ, միջև 3 հեկտար ռագլազգիներ եւ բանջարստակ միջև 3 հեկտար եւս։ Այս վերջտայինը արդեն ունենք միջև 60 հեկտար խաղողագի, նորմալ վիճակում արդեն Բերքատուա այգին, սպասվա նորմալ բերք, հնականում մթերմակետը գտնում է կարմի շուկայի գինեգործական կետում, հնականում դեղեք հազնում և մեզ մասնաբերում եք տուն ու մշակում ներքին օգտագործման համար։ Վերջին տարիներից բուրը զարգացում են, մասնավորապես խոշոր երևանացները։ Մանը սովորությամբ ունենք միջև 1000 գլուխ, խոշորը միջև 360 պայմանական գլուխ։ Կարելի է ենթադրել, որ սպառման հետ խնդիր չունեն։ Այս պայմանությամբ չէ մթերումը եւ կաթը կարմիշուկայի կետում եւ միսն էլ սպառումը մսամթերմա կետում Ստեփանագերտի Պարոն Ստեփանյանն ասում է, որ չնայած ռոռոկման համակարգ չունեն, բայց բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությունը եւս բավականին զարգացած է որոքում ընդհանրապես բացառվում այս բար, բարձրապես կուլտուրաները ցանվում է անջրի պայմաններ եւ բերքը նորմալն է։ Խմելու ջրի ինչպեսին է իրավիճակը։ Վերջին տարիներից արդեն ներքին ցանցը լրիվությամբ ավարտված է, խմելու ջրի ներքին ցանցը։ Ցանկացած համայնք ունի իր ջրի ծորակը իր ստանը, միջև հիմա նորմալ է, չնայած նախ անցած տարի շատ վատ էր վիճակը, կապած էլ երկրատիվ երաշտի հետ, բայց միջև այս տարի հələ նորմալ։ Բոլոր բնակիչներն ունեն խմելու ջուր։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ ռոռոկման ջրի հարցը եթե լուծվի, հողագործությունը ավելի կզարգանա։ Ի թիվս այլ մշակաբույսերի հերհերցիների եւս կսկսեն ծխախոտի մշակությունը։ Եթե գոնե ունենանք միջի 10 հեկտար ռոռոկելի հատված, դա զբաղվում է ամբողջ գյուղի համար։ Մեր գյուղը ունի երկրորդ հատված է տարած, որը գտնվում է ներքին զոնայում, այնտեղ կար արտիզան, եթե դա վերագործարկվի, իմ նշած 10 հեկտարը չէ, 20 էլ կարող ենք այնտեղ եւ ստեղծել եւ ցանել եկել տեսել են, գիտեն տեղը նորմալ պայմաններ, դա նոր ճյուղ այն չէ ճիշտ Ղարաբաղցիներից համար, բայց պատմելով լսել ուսում ասելով իրոք արտավետ ճյուղ է եւ ներքին զոնայում դա կարծես թե հենց դրա համար այդ պայմանները հուսով կլինի։ Երբ հեկտարից կարելի սկսել եւ այդպես։ Ինչեւ ծանոթանանք վարարի ցանքսին աշխատակներին։ Այն հարցին, թե արդյոք յուղից արտագնա աշխատանքների մեկնողները շատ են, պարոն Ստեփանյանն ասաց. Հիմնականում ծառայում եմ եւ պայմանագրային ծառայողներն եք յուղից 18 հոգի։ Մացածները զբաղվում են եւ հողագործությամբ, եւ անասնապահությամբ։ Կարմիր շուկայի գործաները ունենք 6 հոգի, ովքեր աշխատում են դեռ հիմնական վարորդներ են։ Վերջի 5 տարվա մեջ Ղարաբաղի չեն շատ հեռացել, հեռացել են գյուղից տեղափոխվել են Ստեփանագետ քաղաք։ Այսօրվա դրությամբ Ես վերջի 3 տարվա կտրվածքով մեր գյուղը տեղափոխվել 19 ընտանիք հակ Ստեփանագետ, 50 քանի բնակիչ։ Ու պատճառները երևի աշխատանք կլինի, այդպես կարելի է բնութագրել։ Տուն չնելու պատճառով կամ տունը վթարային լինելու պատճառով տեղափոխմանդը ինչ որ արտան գտնելով հանդերձ սկսում արդեն եւ վարտալ եւ ապրել։ Պաճառը մին տնային պայմանն է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Արիմ սոխա Ծանոթ աղմուկը շշնջաց բարև Փողոցում ոսկե շուն է ոսկեզոն ստերը Մոռացիր որ խենթ գարունը չհասկացավ քեզ Թող մնա նրա անունը հուշերում քո հես Մոռացիր քո հին երկերը հանդիպենք այսօր Ինգրկում մռայլ գիշերը կդառնա կեսօր Ու գրկեմ նորից քեզ հին Երևան Մայթերում քո հին Թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգի Ու գրկեմ նորից քեզ հին Երևան Մայթերում քո հին Թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգի Ես թողնում եմ ցուրտ անցյալը խոսքերում քո կեղծ Որ թվացին ջինջ ու մաքուր ու այնքան անկեղծ Իմ աչքերի թաջ ժպիտում դեռ կսիրեմ քեզ Բայց դու արդեն ինձ օտար ես դու էլ իմը չես Դեռ պիտի հալվեն օրերը ցուրտ աշնան գրկում կապրեն կարոտ հուշերը իմ սիրո այգում ու գրկեմ նորից քեզ հին Երևան մայթերում քո հին թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգին ու գրկեմ նորից քեզ հին Երևան մայթերում քո հին թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգին հրանոց աղմուկը շշնջաց բարև Թողացում ոսկե շուն եմ, ոսկե զոց տերև Կեզ ես կյանքը չի ծերացրել, գիշ էրևանցի Հարապանքով շատ ես անցել, ես մեկնել կանցնի Կեզ ես կյանքը չի ծերացրել, գիշ էրևանցի Արապանքով շատ է սանցը, ես մեկնել կանցնի Ու գրկեմ նորից կսին իմ երևան, մայթերում կոհին Թող մայթերը մեզ ուղեկցեն, իմ սիրո այգի Ու գրկեմ նորից կսին իմ երևան, մայթերում կոհին Թող մայթերը նորից քսինի Երևան մայթերուն քոհին Փող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգի Փող մայթերը մեզ ուղեկցեն Եթերում Գարցիկն օրվա մայիսի 27-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ցուրփատ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Թաղավարտ գյուղում է ապրում Արցախյան գոյապալքարի մասնակից Վեներա Արաքելյանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ընդունված է համարել, որ մարտադաշտը կնոջ տեղը չէ։ Սակայն մեր պատմությունը ցույց է տվել, որ հայկինը միշտ իրեն պատասխանատու է զգացել հայրենիքի համար, հատկապես ճակատագրական օրերին։ Նա մարտադաշտում հերոսացել ու առավել եւս իր ներկայությամբ հերոսության է մղել հայ զինվորին։ Կնոջ ներկայությունը ռազմաճակատում ուժ էր տալիս տղամարդկանց, ովքեր անգամ մեծ ցանկության դեպքում հրաժարվում էին լքել մարտադաշտը, քանի որ իրենց կողքին մարտնչող կանայք էին կանգնած։ Այդպես եղել է դարերի ընթացքում, այդպես եղավ նաև Արցախյան գոյամարտում։ Արցախյան գոյամարտի ընթացքում հնորյա մայրապատումները լրացան նոր ազգերով։ Արցախուհին ամենուր էր՝ երեխայի սնարի մոտ, թոնրածխի մեջ եւ մարտադաշտում։ Գոյապայքարին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած կանանցից է Վեներա Արաքելյանը, ով բնակվում է Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում։ Վերհիշելով զինվորական տարիները նա պատմում է, որ ծառայել է որպես կապավոր։ Թաղավարտից եւ Հարևան գյուղերից քիչ չէին կանայք, ովքեր խիզախորեն կանգնեցին իրենց եղբայրների, հայրերի ու ворթիների կողքին եւ մարտադաշտից հաղթական վերադառնալուց հետո էլ լծվեցին հայրենի օջախի շենացման գործին։ Վեներա Արաքելյանը հիշում է, թե ինչպես է լեգենդար հրամանատարը Ավոն իր հարգանքի խոնարհումը բերել մարտադաշտի ելած կին ազատամարտիկների ջոկատին։ Մեծ հույսեր ունեին բոլոր ազատամարտիկները կապված պատմական հայրենիքի ամբողջական ազատագրման հետ։ Ավոն մեզ խոստացել էր, հիշում է կինազատամարտիկը, միաժամանակ ընդգծելով, որ մեր կռիվը դեռ չի վերջացել։ Տեղափոխվանը գյուղն մարտակոն ուղնուց սկսա։ Մեր երեխաները գերին լանանգա։ Իրաց բերեվո չկարար արկավիր։ Ես է որպես թքերեն գյուղ առաջարկա տխսվիազն պետք է շենի մեջ։ Փոխել տեղափոխանք ստը, դիեկամաս կամաս տարանք սվիազիստ իսկ ոնց հաջողվեց երեխաներին տեղափոխել կամ փոխանակել կամ ինչպես դե- ստացվեց դա 3 ամիս ակաշան միջև փոխանակումը կատարան շարժումը սկսվեց արդեն կամաց-կամաց պատերազմ։ Այդ ընթացքում դուք որտեղ եք։ Ես վիազիստ եմ գործում։ Ստեղ հասի գյուղի մեջ ունելա։ Վիազը հետո տեղափոխվալ Աֆիզուլ այսպես ասած թիկունքում եք, թե նաև կրակոցներ եք լսել։ Չէ, ավելի շուտ թիկունքում փոշնքեցում, փոստիչարում գելա։ Ինչ էիք ապահովում այդ օրերին, կապը ապահովելուց բացի, ինչքանով է կարևորում ընդհանրապես այդ կապի ապահովումը։ Գրվի ընթացքը վերքեցալա, այ մուքստը ապահովալ ենք։ Ունես դինամը թերքը քուղարկա, փոստավիկներին հետ ուտելին գղակա, զինադադարի կնքման օրը որտեղ էիք։ Կարմիր շուկայի գումարտակն է։ Մեր արդեն զինադադարել են 94 թվականին։ Որ այդ լուրը լսեցիք, ինչ եք հիշում այդ օրվանից։ Լուրը կամած կամած լսեցիք։ Ճիշտ ասած մեզ շաղորդեցին էլի որ զինադադարը կամած կամած մի տարի է քաշել։ Միջև 95 թվի օգոստոսին արդեն մենք եկել ենք տուն, իսկ մնացածը տղաները քշացել են մարտուն։ Կամած կամած, այսինքն ինչպես։ Ճիշտն ասած, ոչ զինադադարը եղել է, այդ նույն օրում մենք չենք իմացել։ Հետո կամած կամած ենք իմացել, որ ավելի ուշ, հա։ Ավելի ուշ ենք իմացել, որ արդեն զինադադար Ոնց ընդունեցիք, ինչ տրամադրություններ այդ օրերին։ Ինչ տրամադրություն, զինադադարի շենք ուրախացել։ Ինչու պետք է ուրախանան, գրիվը դեռ չէ վերջացել։ Ընդամենը զինադադարը զոհերկային, մինի վրա էլ տրակումին, չէ, ես զինադադարից ուրախացել։ Ուզում եք ավելի առաջ գնալ։ Չէ, մեզ հույս ունենք, որ մենք առաջ են գնալու, հետո մի անգամից լսեցինք, որ արդեն զինադադարը գրիվը վերջացել։ Մեր երազանքները, մեր առաջընթացը ավույ հետ էլ է կապված ուրախ ընկլա վերաղոն միջև Մինգիչավոր Քենյանը, բայց չստացվեց։ Զարդանել մնաց, Մինգիչավորն է, Կյուրաբադն էլ ավոն իր հետ վերցրեց գնաց։ Ինք ինձ խոսք ալատու, ազվեր Մինգիչավորը յորոնան։ Ես շատ աբեժացում լա, ավոն մեծատարով մարդ էր։ Հանդիպել եք անձամբ իր հետ։ Անձամբ իր հետ շտաբում բազարի ժամանակ ինքը եկավ տեսավ որ մենք 4 աղջիկ ընդեղ ծառայում ենք ես ու ընկերուհիս այդ օրը նկարել ունենք լրի բատալյոնը նկարված է ես չկամ դեռ որովհետև ես վիազը պահալում այդ օրը ավոն եկավ բարևեց երեք անգամ խոնարհվեց խոնարհվում եմ ձեր առաջ խոնարհվում եմ ձեր առաջ որ այդպես աղջիկներ կան հետո ինքը հարցրեց, թե որտեղից ես, ինչ ասեցի, որ Մինգիչավորիչը, կուզես, որ Մինգիչավորի քեզ վերադարձնեմ։ Ասի, հա, շատ կուզենամ։ Կգնաս այնտեղ, ասեց կգնամ։ Մենակ թե մեր հողը լինի, էլի արդեն թուքն դեր չլինի։ Որ հեղինար աղբյուրը կվերցնեմ Բերդը։ Հետո Մինգիչավորը կվերցնեմ, Գյուրաբադը կվերցնենք, դել մնաց կիսատ։ Հատե դե, դրանա կուրխանային, բայց անձամբ ինձ զինադադարից ուրախացած։ Որ թվականին վերադարձաք հայրենիքի ու եւ սկսեցիք արդեն խաղաղ 95-ի օգոստոսի։ Տղաները գնացին Մարտունի, իսկ մենք եկանք տները։ Եվ սկսեցիք ինչով զբաղվել, հիմա ինչով եք զբաղվում։ Հայրս հիվանդացավ, ես սկսեցի հորս խնամել, չկարողացա ծառայություն շարունակեմ տենց 15 տարի միջև 11 թվական։ Հայրս որ մահացավ, մնացեց դատակաձեռը նստած բայց ուզում էի գելի ծառայ։ Այ շատ էի ուզում, հիմա էլ ուզում հետաքրքրում եմ։ Իսկ հիմա օրինակ շատ հաճախ են թուրքերը, ադրբեջանցիները, այսպես ասած, հայտարարությունները։ Քեքս անիմաս տարավել են, որ իբր գալու են այստեղ, վերցնելու են իրենց հողը։ Թուրքերը։ Դուք ինչ եք մտածում այդ կապակցությամբ։ Ես ցույց չունեմ, որ նա գալու են այստեղ։ Չէ, վարյան չկա դեռ։ Այսինքն մտածում եք, որ դուք նրանց արժանի դաս եք տվել, դա դրանց հերիք է։ Հերիքա, հերիքա չէ, նա գերևի իմ կարծիքով գալ չէ։ Իսկ ես լուբոյ մամենտ, առ ասես որևէ սկսվե պատրաստ։ Մայիսի 9-ը ո՞նց եք դիմավորում։ Մայիսինի միջի մեհեգի գյուղումն եք դիմավորալ։ Երեխաները գելուտ են ունենում գնում են գերեզմանոց, մեր տղաները 40 զոհն են։ Նոր հուշարձանը կաղնեցրել գնում են հուշարձանի մոտ։ Պատերազմից հետո հեշտ էր անցնել խաղաղ կյանքի։ Փոշմանում չեմ, որ ծառայալու Մեր ժողովրդին երջանկություն, երիտասարդությանը նորից հաղորդություն։ Հիշեցնենք հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կգամ չեմ լրի ես կգամ կխոսեմ Իմ սիրո խոսքերով սիրտը քո կարմեմ Դե սերուղ հերվում Փչիր ձայնը քո գլսեմ իմ հոգու սերը վար ես քեզ կբերեմ տեսերում հերվում լույսն է իմ վարվում ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Գաղափար, գիտակցություն, գիտելիք, գիտություն։ Գաղափարները միակ բանն են, որ երբեք չեն մահանում։ Վիլհեմ Հումբոլտ Գաղափարների դեմ գնդակ չեն արձակում, ռիվարում։ Գիտակցությունն իշխում է, բայց չի կառավարում։ Լուրջ մարդը քիչ գաղափարներ ունի, այն մարդը, ով շատ գաղափարներ ունի, երբեք լուրջ չի լինում։ Վալերի Ամեն ոք ով զոհվում է գաղափարի համար, զուր չի զոհվում։ Լև Տոլստոյ։ Գիտելիքը ուժ է, ուժը գիտելիք։ Գիտելիքը եւ հզորությունը միևնույն բանն են։ Բեկոն։ Գիտակցությունը կատարյալ էակի տարբերիչ հատկանիշն է Լյուդվիգ Ֆերբախ։ Ով չի ձգտում, նա չի էլ հասնում, ով չի խիզախում, նա չի էլ ստանում։ Իմացության ձգտող կամքը երբեք չի բավարարվում ավարտված գործով։ Զորդանո Բրունո։ Ինչ չեմ հասկանում, նրան չեմ դիրապետում։ Իմանալը քիչ է, հարկավոր է նաև կիրառել։ Ցանկանալը քիչ է, հարկավոր է նաև գործել։ Գյոթե։ Պատանեկության տարիներին ստացած գիտելիքները հույսի ծաղիկներն են, որոնք պտուղ են տալիս թելման։ Ինչ է գիտելիքը, ոչ այլ ինչ, քան գրանցված փորձ։ Գիտելիքները մարդուն կշիռ են տալիս, իսկ արարքները՝ փայլ, կարլայ։ Անգիրանելը դեռ գիտենալ չէ, Միշել Մոնտեն ով ոչինչ չգիտի, նա սխալվել էլ չի կարող։ Մենանդրոս։ Խելացի հիմարը հիմար իմաստունից լավ է Ուիլյամ Շեքսպիր։ Գիտելիքը եւ միայն գիտելիքն է մարդուն դարձնում ազատ ու մեծ։ Պիսարև։ Ով քիչ է իմանում եւ գիտի այդ մասին, նա շատ գիտի։ Ստյուարտ։ Գիտելիքները զենք են, այլ ոչ թե նպատակ։ Ալեքսանդր Տոլստոյ։ Ով ոչ մի բան չի հարցնում, նա ոչ մի բան չի սովորի։ Թոմաս Ֆյուլեր։ Ցանկացած գիտության բանալին հարցական նշան է։ Օնորե դե Բալզակ։ Գիտությունը մարդկության բարերարն է։ Բերթելո։ Գիտությունը մարդկային հոգին հերոսացնելու լավագույն ուղին է։ Ջորդանո Բրունո։ Բարեկամներ օրվա մեր հանդիպումը ավարտենք հուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Նաղաշ Հովնաթանը, մեծանուն հայ նկարիչ բանաստեղծ, Ստեփանոս Նազարյանը, հայ գերուսաստանցի արևելագետ հրապարակախոս լուսավորիչ, Ժորժ Ռուոն, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, Այսեդորա Դունկանը ամերիկացի պարուհի Ասադ ոչի պարերի հիմնադիր, Կարբյուլլերը գերմանացի հոկեբան լեզվաբան, Կամոն հայ հեղափոխական, Դերշիլհե Մեթը ամերիկացի դետեկտիվ գրող, Ջոն Քոքրոֆթը անգլիացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Չիվերը ամերիկացի գրող, Վոլսը գերմանացի գեղանկարիչ, գրաֆիկ լուսանկարիչ, Քրիստոֆեր Լին անգլիացի դերասան, Հենրի Քիսինջերը ամերիկացի պետական գործիչ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Բարթը, ամերիկացի վիպասան, Վաչեսլավ Շալևիչը, կինոյի եւ թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Անդրեյ Բիտովա, ռուս գրող, Ջուզեպե Տորնատորեն, իտալացի ռեժիսոր, Ջոզեֆ Հայնսը, կինոյի, թատրոնի եւ հեռուստատեսության բրիտանացի դերասան, Փոլ Պետանին, անգլիացի կինոդերասան։ Սիրելի ունկնդիրներ, կարծիքի մայիսի 27-ի թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։